Maite etxe OIP presondegietako behatokiko kide zira egunan. Egunan. Epatuko dugu ebistanda da koronavirusaren eh, egoera presondegietan zurekin, egoera eh, egoera preseski zertan da gaur egun. Orduan, eh, jadanik lagia zen, eta gu baiunako presondegiaz kupatzen okupatzen gira. Janik lagia zen, baiunan beti bezala irurogeita mabos dira, Eta eun eta hamar uh, preso kasik, beraz egoera lagia da. Gainera hor uh, horrekin uh, zaindari batek salatu du egoera, eskuen garbitzeko produktu hori dute botoilatipi bat presondegi osoaren zat. Presondegiko zuzendaria bakantzetan da, zuzendari ordea uh, gelditua da, beraz, uh, <laughs> ulertzen duzu epikat eh, hor uh, uh, galduak bezala direla edo eta gainera, eta gainera, Frantses uh, estadu guziko presondegietan, ez da gehiago uh, bisita posiblerik, beraz, uh, kampotik ez da neure sartzen, ez familiarik, ez eta aktivitateak egiteko uh, pertsonalik. Erran nahi du, uh, presoak uh, ez dutela uh, dianik afektiboki, eh? ez dituztela beren familiekoak eta ikusiko, eta aktivitaterik gabe, beraz, egonen dira zeldetan gehiago, ez dira uh, ere ez badira gurutzatzen alz, eta behar neugiak dira kanpoan ditugun berne horiak dira, beraz, uh, uh, kiruleko ez dira gurutzatzen ala, uh, eh, aktivitatean ez da neure sartzen, eta gainera ezingo dituzta aktivitateak egin, afa, e, egoera laister izanen da <laughs> ezin, ezin jasangarria. hor duten gauza bakarra, lotura afektiboa izanen da telefonoz deitzea uh, behar da azken uh, beste presondegietan bezala, baina bai honan ere, zelda gehienetan telefono bat ezarri zeldan, baina telefono hori biziki kario kostatzen da uh, deia. Beraz, uh, <laughs> ulertu behar da hori guzia, presoan itzen zat atxartzea zela uh, ikustea, wala, kampuko jendia, eh, bai abokatuak eta bai familiak, eta hor, eh, hori ez dute ukanen. Ah, ah, eta gehi, eta gehi, eh, eta gehi, bai unako presoan preseski, preso gehiago leku baino, eta gainera uh, zaindariak geldituak, ez dira zain, zaindari guziak horz eta zaindariak gainera pentsatuak dira irurogeita ama bost presuen ez eunta ama bost presuen Eta hau dela, duriz, eh, eh, zaindari anitz geldituak dira. Beraz, uh, zaindari gutiago, beraz, gana, idu Muimendu gutiago, eh? eta gehi ez badira gurutzatzen lehen errandutan bezala virus eh, horren gatik. Arremanik ez, errandu eh, presoentzat, ez dakit osasun mailan, eh, zertan da preseski eh, epidemia, baionako presondegian badira kasuak? Alor, ez virusa eh, uh, horren zat, baina bon, badakigu uh, presondegi uh, anitzetan bezala uh, beti eren bat, beti salatzen dugu, ez dutela deuze egiteko presondegian, behar luketela sendatuak izan, eh, psikiatrikoan edo horra, hori alde batetik, eta beste alde batetik, baionatik, baionako presondegiko azken berrien arabera, berikitan hor jakin ginuen migrante batek bere burua hil zuela, baina hor jakin dugu ere, eh, joan den hastiana, beste batek, eh, beste preso batek, entxeatu duela bere burua hiltzea, eta zinez, eh, zinez lahi dela. Eh, beraz, Eh, <laughs> hori uh, uh, guzea behar dute kudeatu ere. Eh? Gehi, gehi eritasunari lotuak diren, eh, lotuak izaten aldiren kasuak. Zer da atera bida ilustuki eh, maite etxe behia presoa uentzat eh, epidemia asai esteko? Uipek eh, beti gaiten du, eh? uh, jendiak ez dute baitez bada presoak, preso sartu izan beharrik. Eh, behar litaike be ez dute egina, eh, momentu, eta no, <laughs> krisi egoera gira, eh, baina unsalaz, behar litaike ikusi, uh, bai honan ko presondegien diren presu guziak, ja ez denez, uh, beste zigor mota bat aplikatzen al, uh, presu, zon, presu zonbaita, ja denez, bai honan, eunta egun eta hamar persona horiek preso egon dite zen edo dia beren zigora bestela ez dutenez eh, betetzen al. Hori da, egiazko galdera. Etxera, etxera sartu adibidez, esko elektroniko batekin, hori da, atera bide bat? Hori da, hori da. Bai, hori da, hori da, segur. Persona batek delitu bat egiten duela, ik bat duela ik lana, familia eta delitua ez, de, ez eh, gizartea lan jeran Uh, bon, badira beste uh, zigor muta batzuk uh, plantan izartzen aldirenak. Eh? Eta ez direnak ezartzen, eta gaur egun, frantzes estatuan, presoak mukurutara ino beteak dira, eta gainera, eta gainera gaur egun, uh, ez dute uh, gehiago bisitarik, uh, familien bisitarik ukaiten al. Bai, bat, da, me frantzia guzian hola da. eta... Eta, eta jakitena ere, freneko, frena, da bon, preso, preso kopuru handi bat duen presondegi bada frena, Parisen, eta hor bai, hor eh, izan dira, jaanik, eriak deklaratuak. Hor pentsa, hor <laughs> bizi dira beren artean olako, uh, olako eraiki batean eta uh, preso, preso batzuk eri dira uh, eh, koronavirusekin. Uh, jakiten dugulaik nola kutsatzen den jendea, pentsa, ze desmasiak ekartzen aldituen horrek. Eh? Pentsa daiteke eh, epidemia hainin zedatzen alko dela presondegietan, eta gainera uh, osasun uh, gintza, osasun ahloan sendatzea uh, aski gaizki egina dela eta gaizki tratatuak direla ere askotan. Ba, ga, gaizki tratatuak, ez baitu ituzte medikuak, ez baitu ituzte uh, presondegian uh, usue gaiten da, ediza helaik, uh, idatzi gutun bat eta erantzunen dugu. dena erran nahi du, erran nahi du. <laughs> Berduzula egon uh, behar, eh? Eta baina, hori kezkagarria, baina, ere, beste, beste datu eh, eritasuna gauza bada, koronavirus horrena, bat beste ari pasatzen pasatzen aldutela, hori eh, denek ulertzen dugu, baina ere, uh, bisita ezak eta aktivitate ezak sortuko duen uh, lagitasuna eta ez, uh, ezinegona, egona, azkenean, Eh, izanen dira egoera eh, egoera bizikilariak eh, bizitzen aldira gaur egun presondegietan segur. Izan dira, uste dut, Frantziako tolosan preso batzuen matxinadak edo jazarketak? Bai, bai, hasi dira oldartzen, ba. E, hasi dira oldartzen, eta ezin da, ezin da, ezin da hola egon. Behatzi meto batean, uh, egun osoa hor uh, ezin jasana da. Ezin jasana da. Zuen eskera azkenan da, estatuak kardezan bere gain uh, egoera hori ere presondegietan. Hori da, hori da, eta, eta guk, beti diogu, uh, ez dela hainbeste uh, jende, jende sartu behar presondegian eta badirela baldintzazpeko kondenak. Hor krisi egoera eta bat jangira eta eta gauza larriak zinez uh, gerta diteizke uh, eh, uh, eh, konfinatu baitira prison bat bestearen gainean azkenean. Hau guri egiten digute uh, behar urrundu uh, eh, jendetaz, me han ezin dute, ez dute beste aukerarik.